zinatul Hayati dunja, to je ukras ovoga svijeta. Wal baqiyatu salihatu. Ali, dobra djela, trajna djela, hajrun inda rabbik, to je bolje kod tvoga gospodara. Thawaben kao nagrada, wa hajrun emela, i bolje ili najbolje u što se čovjek može uzati kod Allaha bareke ve ta'ala. Šta su to el baqiyatu salihat? Na prvom mjestu šahadet la ilaha Allah Muhammedur Rasulullah. Na osnovu čega čovjek gradi sve ostalo u ovome svome svijetu. Zikra Allaha bareke ve ta'ala. Ibadet Allahu bareke ve ta'ala. Sva dobra djela, svi ibadeti za kojima je Allah bareke ve ta'ala zadovoljan. To je ono što je trajno. I to je ono što nije prolazno. Pogledajmo te tolike koji su se podčinili ovome svijetu. U današnjem vremenu i u prošlosti. Kakvi su bili i kako su završili. Umjesto da im taj imetak bude na usluzi i koristi, da im taj imetak hizmet čini, oni su postali robovi toga imetka. Pa oni njemu izmet čine. Umjesto kada su više dobili, da rahatnije spavaju, da su sretniji, da su zadovoljni, Ne, oni su sve u težoj i težoj situaciji. I zato ne stavili tu granicu čovjek u pogledu ovoga dunjaluka i sticanja njegovog i načina zarade, ako bude pohlepan, ako bude nezasit, u tome slučaju nesumnjivo da će ga to u propast dovesti. Ta nezasitost. Kada bi čovjek imao jednu dolinu vlaga cijelu, on bi poželio da ima drugu dolinu. Kad bi imao drugu, poželio bi treću, da ima još više. Ne može ove očne duplje zasititi ništa drugo osim zemlja. Kad ga zatrpaju u zemlju, e to može napuniti ove očne duplje. Ostalo ništa. Ima da je još više. Kao primjer, i to je primjer takav ljudi, kao primjer djeteta koji izgubi, koji nema razuma. Jedan čovjek vidje dijete koje plače pa dođe i i dade mu nešto, udjeli mu nešto, ne bi ga ušutio. A djeta još više poče plakat Sad mu nije jasno šta je sada. Sad je još nesretnije. Pa ga pita o čemu se radi. Kaže, imao sam jedan dinar pa sam ga izgubio. Sad kad si mi ti dao još jedan, sad bi imao dva. I sad još više plaće. Sad mu krivo još više. Takav primjer, to je nama smiješno u pogledu djece, jel da, koji nemaju havijesti pameti. A takav je primjer i sa ljudima. Takav je primjer i sa ljudima. Wallahi billahi. Vidli smo nakon Zaljevskog rata ljude koji ludi po ulici hodaju. Milione imali u bankama. Preko noći im propalo, ništa nema. Ima ono što nosi na sebi, to mu to je sav imetak. I u času pamet izgubio. Zato što je bio rob takoga imetka. Rob takoga imetka. Ne može da zamisli da može biti bez njega. E to je taj dunjaluk. Kad čovjek ostari, summe ja'alen ba'di kuvatin da'fan wa šejbe. Allah mu dadne nakon snage slabost i oronulost, starost. U drugim ajetima, likeila kejla ja'leme ba'da ilmin še'a, da nakon što je nešto znao, više ništa ne zna. o matuhi kao malo dijete ništa. Jedna velika nama pouka. I zato danas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva min erzelil umur. A to je te starosti u kojoj čovjek pomuti u kojoj čovjek izgubi pamet, vrati se u period maloga djeteta, da nas sačuva prisebnim do naše smrti, svjesnim šahadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Od onih koji rade po propisima ove vjere, koje ovaj svijet neće zavesti, od onih koje ne uključuju riječi prokletoga šeitana le nenne lehum fil ard, kako nam Kur'an opisuje ja ću im uljepšati na zemlji. Vele u I sve ću ih zavesti. Illa ibadek. Osim Allahu tvojih robova. Tvojih. Ne mojih. To jeste šeitanovih. Dunjalučkih robova i bilo koji drugi. Illa ibadek. Osim tvojih. Oni ne ulaze u to. Minhum među njima. To jeste mali jedan broj el muhlisin koji su ti predani el muhlesin koje si ti sebi odabrao koje si ti hidajet učinio takvima šeitan neće moći ništa ali je činjenica da je takvih vakalilu mahom jedan vrlo mali broj rijetki su takvi pojedinci među ogromnim zajednicama i grupama koji se uspiju tome odvojiti kad nije imao bio je u džami, i u prvome safu, i u drugome, i u halkama Kur'ana, i u Ziprovima sunnetskim dozvoljenim, i, i na dersovima, i u svakome hajru i tako dalje. Nakon toga, jednostavno, nema ga ni u džami, nema ga nigdje, ondje gdje bi se trebao naći. Kad ga pitaš šta je s tobom, kaže nemam vremena ni da klanjam nema vremena ni da klanja, znači da je jednostavno Allaha zaboravio, pa Allah njega napustio i ostavio. To je ta nesreća. Ne su Allahe, Allaha zaboravili, fensahum Pa je Allah dao da sami sebe zaboravi. Zaborave ono u čemu je njihova prava korist i vrijednost i sevab trajni i stali na kijamskom danu. I zato uzmimo pouke iz svih ovih kazivanja, iz ovoga što nam se u Kur'anu spominje i što Resulullah sallallahu opisuje u svojim hadisima, nesumnjivo da mi ne živimo na nekom drugom mjestu mimo ove zemlje, da, da se to, nesumnjivo da se ovo odnosi na nas direktno, a ne na nekoga drugoga i na naš ovaj život. Iako sada Kur'an ne budemo učili i razumijevali i shvatali i po njemu radili i ne budemo Resula ale i selam za uzor uzeli, kada ćemo onda? Na kojem drugom dunjaluku, na kojoj drugoj zemlji nakon naše smrti? Onda je gotovo da cijeli svijet se sastane iza nas da nam uči hatme i ne znam šta drugo, nema od toga koristi ako mi nismo svoj život u to usmjerili i upotrijebili. I zato se od nas to traži. I zato je ovo nama jedna prilika. I bojim se da je puno više priče i kazivanja i našeg govora nego što je rada. Puno bi više trebalo raditi nego govoriti. Ali kažemo opet ne bil. Dakle, in alejke illa velag na tebi je da dostaviš fezekir i opomeni in nefaati zikra ako koristi ima od opomene a i ako nema koristi ti opet opomeni jer ćeš biti pitan jesi rekao a i oni jesu li, jesu li to prihvatili i primijenili. Dakle, ovo su samo neki ajeti sure El Kehf koji nam opisuju i objašnjavaju stvarnost života na ovom svijetu i njegovu brzu prolaznost i njegov nestanak i zato pametan je onaj i mudar je onaj ko se pripremi za vječni život. A priprema za vječni život nije da se izdvojimo iz društva. Budi učesnik u društvu, ali onako kako ti Allah propisuje, a ne kako ćeš ljudima udovoljiti i kako ćeš dobiti kod njih neki položaj i ugled. Ima i ugled kod Allaha, to ti je bolje nego, nego kod cijeloga svijeta. I zato ovi ajeti su za nas. I ovi ajeti i nakon 1400 godina i nakon nas opet imaju svoje puno i pravo značenje i zato ovo zaista primijenimo u našem životu, u našoj svakodnevnoj praksi, družimo se sa Koranom, razumijevajmo ga, razmišljajmo o njegovim značenjima i primijenimo ga u svakodnevni naš Ašhadu anna Muhammadar Rasulullah Ašhadu anna Muhammadar Rasulullah U ajetima koji su noćas proučeni iz sure Al-Araf. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podsjeća nas i upozorava na događaje koji će se desiti na sudnjemu danu. U stvari ovdje je kazivanje o razgovoru između džennetlija i džehennemlija koji će se nesumnjivo desiti i dogoditi i u kojem nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje kako se istina jasnom pokazala i kako džehennemlije žali za onim što im je prošlo na ovome svijetu. Kaže uzvišnji Allah tabaraka wa ta'ala وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ Dozivaće stanovnici dženneta stanovnike džehennema. En kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. I govorit će mi smo našli da je istina ono što nam je naš gospodar obećao. Dakle, da će nagraditi mu'mine za njihovo vjerovanje i rad džennetom i njegovim ljepotama i uživanjima. I to u vječnosti. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا, وعدكم ما وعد رَبُّكُمْ حَقًّا Pa jeste li vi našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao. A to je džehennemska vatra za nevjernike, nepokorne i one koji su neprestano nijekali i odbacivali Allahove ajete. Zamislimo sada ovaj ovaj prizor i kakvo osjećanje obuzima nevjernike i Allahu nepokorni. Kada ih upitaju dženetlije, jeste našli da je istina ono što vam je vaš gospodar obećao. To jeste, to je bila Allahu tebareke wa ta'ala prijednja njima. Kalu ne'am, odgovor njihov je jesmo. Svi će u jedan glas da kažu jesmo, našli smo da je istina snašlo nas je ono što nam je nas gospodar obećao, to jeste čime nam je on pretio. Obistinilo se ono na što su nas upozoravali Allahovi poslanici i što je došlo u Allahovim objavama. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ Pa će jedan glasnik među njima oglasiti El-la'natullahi ala zalimin. Neka je Allahovo prokletstvo u pogledu onih koji su nepravedni bili. Prema nevjernicima. Jer nema većeg zuloma, veće nepravde od, od kufra i širka billahi Allahu te baraka ta'ala. Inna širka la zulmun azim. Zaista je širk veliki zulum, velika nepravda. Allah te stvorio Allah ti dao sve blagodati, a ti ideš drugome. Ti moliš drugoga. Ti očekuješ i nadaš se u drugog. Ti se oslanjaš na drugoga. Ti se nadaš nečem u drugoga. Ti se bojiš nekoga mimo, mimo njega i tako dalje. Nema većeg grija od toga. Kada bi se svi grijesi zakupili na ovom svijetu, od krađe, nemorala, raznih vrsta lopovluka, sve što čovjek može uraditi, ubistva. Ništa se to ne može porediti sa grijehom širka i kufra billahi. Allahu te ta'ala. I onaj ko umre kao nevjernik, takvo me nema spasa. Kada bi ne znam šta nakon njega, to jeste nakon njegove smrti, učinili za njega i u ime njega bilo šta da učine, ništa im to neće koristiti. Inna neledine kefaru, čuli smo u ajetima iz sure al Bekari. Inna alladhina kefaru wa matu wa kufar. Oni koji ne vjeruju, pa umru kao nevjernici. Dakle, ustraju na tome, na tome krivome putu. Ulaike alejhim, na njih je, na takve je La'anetullah i Allahovo proklestvo. Wal melaiketi i proklestvo meleka wal nas ajma'in i svih ljudi. khalidine fiha oni će u tome vječno biti. La yuhaffafu anhumul azab. Neće im se olakšati azab walahum yunvarun. Niti će im on biti odgođen. To jeste, neće im se dati godišnji odmor nema ni jednog jedinoga dana. Wala hum yunvarun. Invar odgađanje znači ostaviti čovjeku roka i vremena. U ovome slučaju napraviti mu malu pauzu u tome azabu. Toga nema. To je nemoguće na ahiretu. Allah je odredio vječnost i trajnost, neprekidnost. وقال الذين في النار i reći će džehennemlije, oni koji su u džehennemskoj Li Lihazeneti džehennem. Obratit će se čuvarima džehennemskim. Udu'u rabbekum. Zamolite vi vaše gospodara. Strahi je da Allahovo ime spomenu. Da mu se direktno obrati zbog velike njegove srđbe prema njima. Udu'u rabbekom. Pa će se obraćati čuvarima džehennemskim. Juhafif anna. Zamolite vašeg gospodara. On je i njihov i njihov gospodar. Gospodar svih. Ali ne smiju da kažu našeg gospodara, jer on je srdit na njih. Rasrdio se toga dana da prije toga, niti će poslije toga ikad toliko se rasrditi. Udu'u rabbekum. Pozovite, zamolite svoga gospodara. Ne bi se vama melekima odazvao. Juhafif anna jeume minel azab. Da nam olakša jedan dan azaba. Kazne i patnje u džahennemskoj vatri kazna džehennemskom vatrom ili kazna vatrom je pravo Allaha te baraka ta'ala i nikoga drugoga. I zato se ne smije na ovome svijetu čovjek ne smije kažnjavati vatrom. To je pravo Allahovo te baraka wa ta'ala. Juhafif anna min. minal azab. Da nam olakša jedan dan azaba, govorit Kalu evalem teku ta'tikum rusulukum bil bejinati. Pa će im oni reći, to jeste čuvari džehennemski, evalem teku tikum rusulukum bil bejinat. Zar vam nisu vaši poslanici, to jeste Allahovi poslanici koji su vama dolazili. Zar vam nisu dolazili bil bejinat sa jasnim dokazima? Što nam ukazuje na činjenicu da je vjera sa dokazima ne po protjevima i nahođenjima, već sa dokazima. Iz Kur'ana i sunneta. Kalu bela, oni će odgovoriti, tako je, jesu. Kalu fed'u. A ovi će i meleki onda reći, onda vi molite, onda vi vičite, oma du'aul kafirina illa fi dalal. A od vikanja kafirskog nema nikakve koristi. To je zaludo bez ikakvoga rezultata. Pa onda, kada izgube nadu da će im se olakšati jedan dan u džehennemskoj vatri, samo jedan dan. Šta znači jedan dan prema vječnosti? Ništa. Koliko život brzo i kako brzo prođe. A šta je jedan dan prema vječnosti? Ali se zanose lažnom nadom, još im je samo to ostalo. I kad izgube nadu i u to da će im se olakšati ta vječnost samo jedan dan, znate li šta će onda reći? Onda će se obratiti Maliku. A Malik je jedan od čuvara džehennemske vatre. وَنَادَوْا I dozivaće, moliće, ja Maliku, o Maliku, li yakdi alejna rabbuk, neka nas uništi gospodar tvoj. Ne mogu više to trpiti. Tu patnju koja ne prestaje, koja je stalna i koja ih izluđuje. Kullama obiđet džuluduhum, kada god im izgore kože njihove, bedelnahum džuluden gajra. Zamijenimo im ih drugima lijezuku azab, da okuse azab, kaznu i patnju. Kullama habet, kada god se stiša džehennemska vatra, zidnahum sa'ira, mi je povećamo. Dakle, stalno im se povećava i stalno su u tome azabu. Nakon godina i godina odgovor im dolazi kratak i jasan. A on glasi in nekom sun, Vi ostajete tu. Neće vas Allah uništiti. Kao što će uništiti životinje nakon što se među njima njihova prava izmire. Ne, vas neće uništiti. I tada će kafir poželjeti da je postao zemlja. Kao što će zemljom postati životinje. وَيَقُولُ الْكَافِرُ I reći će toga dana kafir, nevjernik, ja lejteni kuntu turaba. Da sam Bog do zemlja. Kada vidi da će životinje biti pretvorene u zemlju. Jer njima nema ahiretske nagrade i kazne, osim onoga što će se među njima njihova prava izmirivati. Do te mjere je Allahova tabaraka wa ta'ala pravda. Da će se prava među životinjama izmirivati. A šta mislite prema ljudima? Dolazi jedan čovjek, jednom od islamskih učenjaka, spominjući mu loša svojstva, mahane drugoga muslimana. Pa ga ovaj pita i kaže mu, ovaj ga pita i kaže mu, jesi se borio protiv Perzijanaca? Kaže nisam. Jesi se borio protiv Rimljana? Kaže nisam. Jesi se borio protiv otpadnika od vjere? Kaže nisam. Pa kaže izgleda da su svi od tebe bili sigurni osim muslimani. Dakle, nisi nikog drugo našao da napadneš nego muslimane. Nisi se borio protiv ovih, protiv i protiv ovi nego si našao muslimana da protiv njega govoriš. Dakle, kada će hakovi među životinjama biti izmireni? Kako je tek među ljudima? Allah u te hakove, u ta prava neće ulaziti ostaje na ljudima međusobno da ih izmire. Pa, ako ovi nemaju dobrih dijela koji su druge oštetili, onda će tuđe grijehe na sebe preuzeti kao izravnanje međusobnih prava. Ako je ko koga zakinuo na ovome svijetu, da je uzeo dug, na primjer, pa ga nije vratio, zato Allah poslanik ali sad sam je dovu učio auzu bike al me'semi wal magremi. I sačuvaj me grija i duga. Jer ako ga ne vratiš na ovome svijetu, vratit ćeš ga na onome. Pa čuvaj se. I zato se čovjek ne zadužuje osim u velikoj i teškoj potrebi. Materijalni hakovi, Zatim, hakovi druge vrste, drugih obaveza i prava, kao što su moralni, kao što je čast i tako dalje, kao što je život. Ela la'netullahi ala zalimin. Glasnik među njima će, među džehennemlijama progovoriti i oglasiti neka je Allahovo prokledstvo nad zulumčarima ili nad zulumčare. Allahovo prokledstvo znači da budu udaljeni od njegove milosti. A onaj koji je udaljen od Allahove milosti, takvome nema nikakvoga dobra. A ko su ti? Alladine yasudduna an sabilillah. Koji su ljude odvraćali od Allahovog puta Odvraćali ljude od Allahovoga puta. Na koje načine? Na mnoge načine. Kako god su znali i umjeli. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ I željeli da Allahov put bude kriv, iskrivljen. Mijenjali njegove propise, propise njegove vjere. Borili se protiv Allahove vjere. Krivo je predstavljali i tumačili. Wahum bil ahireti kafirun i oni koji nisu vjerovali u ahiret u proživljenje nakon, u proživljenje nakon smrti. Kao što je bio slučaj sa kim? Sa ovima sinoć. Vjeruju, imaju nekakvi duhovi, nekakve vještice, ima nešto se među ljudima pojavljuje, on zna da će umrijeti, a gdje će biti dalje, šta će biti s njega, ništa on ne zna, niti hoće da zna, hoće da se provede na ovome svijetu i neće to razmišljanje da mu išta kvari od njegovog raspoloženja i uživanja na dunjalu. Neće ti ima da se optereći. وَبَيْنَهُمَا hijab. I među njima je hijab. A šta je hijab? Zastor. Pregrada, ograda. To je taj bedem koji će biti između džennetlija i džehennemlija. Wa alal a'rafi riđalun. A na tim bedemima bit će ljudi. Koji su ljudi? Po njima je ova sura dobila ime suratu El A'raf. Bedem, tako se prevodi. To su ljudi čija su se dobra i loša djela izjednačila. Nisu ni jedno dobro više, niti su jedno loše, više uradili, da su jedno dobro više uradili, preteglo bi pa bi bili džernetlije. Da su jedno loše više uradili, preteglo bi pa bi bili džehennemlije. Ako harf iz Kur'ana, ako harf iz Kur'ana proučiš, imaš desetorostruku nagrad za jedan harf. Za jedan harf imaš desetorostruku nagradu. Iz ovoga vidimo koliko i kako je, barem djelimično sebi prikažemo, kako je Allahova vaga i njegova mjera precizna. Nema je na ovome svijetu. Ona je na ahiretu. Svako dobro djelo. Jesi pomislio dobro? Piše ti se u dobro. A jesi pomislio zlo? Šta? Ne piše ti se zlo ako ga ne uradiš. To je Allahova milost. To je Allahova milost. Ako dobro učiniš, to je A ako zlo učiniš, e, nije da desetorostruko, nego onoliko koliko jest. Allahova milost. Allah hoće da nas spasi, Allah hoće da nas izbavi, da nas sačuva. I zato kod Allaha ne može propati osim propalica, nesreća ona, u kome nema nikakvog hajra. Takav propada kod Allaha. Allah inša Allah da barake wa ta'ala će se ima smilovati nakon što džennetlije uđu u džennet, džennemlije u džennem i da bismo skratili ovo kazivanje وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Sad smo došli do poziva upućenog iz džehennema džennetlijama. Džehennemlije dozivaju džennetlije. Učimo Kur'an. Razmišljamo, razmišljajmo o njegovim značenjima. Govori nam o prošlosti, govori nam o budućnosti, govori nam o nama samima. Nađimo sebe, izvagajmo se gdje smo u pogledu Allahove knjige. وَنَادَا أَصْحَابُ nari I stanovnici džehennema dozivat će stanovnike dženneta. En efidu alejna minal ma. Prolijte na nas nešto malo vode. Jer nema im u džehennemu vode. a tamo je vrelina i vrućina, traži i zahtijeva vodu. En efidu, znate šta znači en efidu? Da uzmeš malo rukom, zahvatiš pa baciš. Proli malo na mene. Toliko, šta im to znači kaj bi to dali džennetije njima? Toliko su izgubili nadu. Toliko su poniženi i toliko su osramoćeni išli na ovome svijetu, na more, provodili se, kupali se, imali vode koliko god hoće i kako hoće, teferičili i uživali, vallahi i billahi summat Allahi. Kad onaj koji je najviše uživao na ovome svijetu, bude samo umočen u džehennemsku vatru i bude pitan jesi ikada kakvog dobra osjetio. Reče, vallahi nikad zaboravit će sve ono uživanje u kojem je bio na ovome svijetu. Sve mu pod rukom bilo. A sada, sada je u džehennemskoj vatri. En afidu alejna min alma. Malo prolite na nas vode. Eu mimma Ili nešto nam bacite od onoga što vas je Allah obdario. Jedan grozd, krožja, ili nešto od, od ljepota ti džennetski, nešto samo. Odgovor im dolazi, kalu, odgovaraju im džennetlije. Možete li misliti, kako su ljudi mogli prije shvatiti ovo? Kako shvatiti ovo? Pa jednostavno, kolika je ta udaljenost ogromna između dženneta i džehennema? I kako onda da se čuju? današnji svijetu je lako vjerovati preko, imaš mobilne telefone, imaš televizije, imaš satelitske, imaš... Kako tu da pređeš, prevaziđeš udaljenost ogromnu? Ljudi su mogli nekad u sebi se zamisliti kako je to. Vjeruju, amen bila, vjerujemo Allaha, Allah nas o tom obavijestio. Allah je kader da učini šta hoće. Znači nama je danas pokazano nešto od toga na Dunjaluku, od onog što ljudi prave. A šta je tek kod Allaha uzvišeno? Kolika je tek udajenost između dženetlija i džendemlija? između dženeta i džendema? Da i mi ne možemo ni shvatiti. Nije to blizu jedno do drugoga. A oni se dozivaju, čuju se, razgovaraju, vide jedni druge. Allah im to prikaže. Danas je ljudima puno lakše vjerovati kad vide ovo šta je sve Allah tabaraka oko njih dao. I vide Allahovu moć i njegov kudret. Ali danas manje ljudi vjeruje nego što je, nego što je prije vjerovalo. Sulletum min al awalin bit će ih u puno od onih prvih generacija. Wa qalilum min al akhirin. A malo, vrlo malo od onih kasnijih generacija. Malo će ih biti. Rijetki su ti koji će biti od onih kasnijih generacija. Odgovor će im doći od džennetlija inna Allahe harramehuma alel kafirin. Allah je to dvoje, vodu i ove plodove koje nam je u džennetu dao, haram učinio zabranjenim nevjernicima. Ne može. Resulullah s.a.v. jednom dok je klanjao u mihrabu, pokazalo mu se nešto od dženneta. Pa asha bi vidješe, zapravo nisu znali u čemu se radi, nego je krenuo naprijed. Pomjeri se u namazu naprijed. U mihrabu. Kada je sklanjao, pitaju ga sahabi, vidjeli smo nešto neobično Allaho poslaniće. Da si učinio što prije nisi radio. Kaže, pokazan mi je džennet. Pa sam htio da dohvatim jedan grozd iz njega. A vallaj, i da sam ga uzeo, hranili biste se njime dok je ovoga svijeta. Ne može proći. Džennet. Ljepote. Prvo ljepota, užitak, slast, a onda trajnost ne može proći, ne može nestati. I nema ezijeta od toga da se najedeš pa da te zaboli. Nema. Ili da se toga kasnije moraš osloboditi. Nema. Allah je dao potpunu čistoću i rahatluk ljepotu potpuno uživanje. Da'wahum fiha šta god u džennetu požele, kažu subhanaka Allahumme. I to je pred njima. Nema neko da servira, da postavlja, nema da se popne na drvo pa da uščupa, nema. Kutufuha danije. Plodovi džennetski su i na dovat ruke. Ne treba ništa, nikakva zora tu da učini. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ a tehijet pozdravu u džennetu jeste selam. Wa ahiru da'wahum. A kada hoće da se to makne, sve kažu Elhamdulillahi Rabbil Alem. I odjednom nestane ga. Nema da se lupa sahanima, šerpama, da se kutarisava, da se meće, da se, da se priprema ništa. To, ni toga zahmeta, toliko ga nema. Džennet. Dakle, da se dadne to nešto iz dženneta džehnemlijama, to bi moglo biti nema vam to. Oni imaju jednu drugu hranu da Allah sačuva. Znate li koja je to hrana? Znate li kako se zove? Ima više vrsta i o tome ćemo drugom prilikom, ali da vam napomenem. Jedna od te džehennemske hrane jeste i zove se zekum. To je posebna hrana za džehennemlije. Zekum a kakav je zekum? Kakvi su njegovi plodovi? Kaže uzvišeni Allah, ke enneha tal'uha, ke ennehu ru'usu šajatim. Pa ga hajde jedi, ako možeš. Plodovi su njegovi kao da su šejtanske glave. Tako gadni, ružni i ogavni. Da ti se smuči. min gislin, zatim gnoj, najgore izlučine džehennemlija. Lejse lehum ta'amun illa min dari' zatim. Dari' la yusmin, neće se njime ugojiti. Wala yugni min džu'a, niti će im to njihovu glad otkloniti. A to je džehennemsko trnje. A kad ožedne, onda će piti ključalu džehennemsku vodu. Koja će im topiti njihove nutrine. I rekli smo da to ovaj čovjek, to jeste ovo tijelo, ne bi moglo nikako izdržati. Kao leptir koji se približi svjetlu i odjednom upuhodi nema ga. Tako bi ovo tijelo, ovo svjetsko, tako bilo u pogledu džehennema. Ne bi moglo izdržati. Nego jedno novo tijelo, posebno tijelo, koje će biti ogromno, kao brda, da se što više napati. Tijelesine džehennemlija. Inna Allah harramahuma ala kafirin, Allah je to haram učinio nevjernicima, kojima svima nevjernicima a koje je njihovo svojstvo alladine tahadu dinahum kojima je vjera njihova bila lehvan wa la'iba igra i zabava kao ono sinoć maskarada i kao što je kod mnogih drugih igra i zabava koncert u ime Allaha ne uzobila kako to može Ne može to. Igra i zabava, u to se njihova vjera pretvorila. U teferić. Dakle, hoće svojim strastima da udovolje. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ dunja I zabavio ih je svijet ili život na ovome svijetu. Obmanuo ih i postali robovi. Njegovi robovi. Robovi ovoga svijeta. Umjesto da im bude sredstvom, postalo im to cilj. Fel nensahum. Danas ćemo mi njih zaboraviti. To jeste napustiti. Kema nesu li hada. Kao što su oni zaboravili ili nemarni bili prema susretu na ovome danu, susretu sa Allahom te bareke Oda kanu bi na jeđhadun i zato što su naše ajete neprestano poricali, odbacivali i nijekali. Pošto bi čovjek sada da postavimo ovo pitanje, odgovorimo na njega i završimo s ovim. Pošto bi čovjek, to jeste koja je cijena, da bude džehennemlija. Da uđe u džehennemsku vatru, a kamoli da tamo vječno boravi poštovi. Kad bi ti se dao imetak cijelog ovoga svijeta, evo tvoje je, uživaj koliko god hoćeš, ali ćeš biti džehennemlija. Bil pristo. Evo ti sve žene ovoga svijeta, izaberi, uzmi sve. Uživaj koliko hoćeš. Ja, ne možeš koliko hoćeš. Ograničen si. Ali ćeš biti džehennemlija. Evo ti položaj. Budi vladar svih država ovoga svijeta. Budi mason. <laughs> Na uzobrla. Pa ćeš biti blije. Pošto bi čovjek to pristo? Vjera se ne prodaje. I zato kafiru lev enne lehum ma Kada bi imali na kijametskom danu, kada bi posjedovali sve što je na zemlji, ljepota, metka vlasti, položaja i tako dalje. Wa mislehu ma'hu. I još toliko kada bi imali. Li jeste dubihi, da se zato otkupe min azabi umil qiyame, od azaba na kijameskom danu matu kupile minom. To od njih ne bi bilo primljeno. Pa će reći kafiri džehennemlije, reći će Dali bismo mi sve od sebe, a onda će im doći odgovor, puno je manje od vas traženo na onome svijetu. To jeste prošlo već. Pa niste to učinili. Ne daj Bože biti nevjernik i ne daj Bože okuziti džehendemske vatre. Molim Allah tabaraka wa ta'ala nas u ovim noćima u barek mjeseca Ramazana učini od onih koji su oslobođeni i sačuvani džehennemske vatre. Od onih kojima će njihovi grijesi biti oprošteni i koje će Allah tebareke ve taala uvrstiti u one kojima pripada posebna nagrada na sudnjem danu time što će biti sretni susretom sa, svojim gospodarom zbog iskrenog posta, namaza, učenja Kur'ana i drugih ibadeta u ima Allaha tabaraka u Ramazanu i mimo njega. Zakum Allahem. Subhanak Allahumma bihamdika shadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa